Pradžios knyga, 17 skyrius. Kai Abromas buvo 99 metų amžiaus, viešpats pasirodė Abromui ir tarė. Aš esu Dievas, visagalis, vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas. Aš sudarysiu sandorą su tavimi ir labai padauginsiu tavo palikuonės. Abromas puolė kniupščias, o Dievas kalbėjo. Štai manoji sandra su tavimi. Tu tapsi daugelio tautų tėvų, todėl nebesivadinsi Abromu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes aš tave padariau daugelio tautų tėvų. Ir padarysiu tave nepaprastai vaisingą, iš tavęs kils tautos ir karaliai. Aš patvirtinsiu sandorą tarp savęs ir tavęs, bei tavo palikuonių, kaip amžiną sandorą, kad būčiau Dievas tau ir tavo palikuonims po tavęs. Aš duosiu tau ir tavo palikuonims žemę, kurioje dabar esi ateivis, visą Kanano žemę amžinai nuosavybei ir būsiu jiems Dievas. Toliau Dievas sakė Abromui, Laikykis mano sandros tu ir tavo palikuonis po tavęs per kartų kartas. Šita yra mano sandora, kurios jūs privalote laikytis. Kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas. Jūs apipjaustysite savo kūną ir tai bus tarp manęs ir jūsų esančios sandros ženklas. Kiekvienas berniukas, aštuonių dienų tarp jūsų bus apipjaustytas. Gimęs namuose ar iš svetimšalio nupirktas, kuris nėra iš tavo palikuonių. Kas gimsta tavo namuose ir ką nusipirki už savo pinigus, tas turi būti apipjaustytas. Ir mano sandora jūsų kūne bus amžina sandora, o neapipjaustytas vyras bus išnaikintas iš savo tautos, nes jis sulaužė mano sandorą. Dievas toliau sakė Abromui, savo žmonos Sarajos nebevadink Saraja, bet Sara bus jos vardas. Aš ją palaiminsiu ir tau duosiu iš jos sūnų. Aš ją taip laiminsiu, kad iš jos kils tautos ir tautų karaliai. Tada Abromas puolė veidų į žemę, juokėsi ir sakė savo širdyje, ar šimtamečiui begali kas gimti, ir ar Sara, sulaukusi 90 metų amžiaus, begali gimdyti. Abromas tarė Dievui, kad nors Izmaelis gyventų tavo akivaizdoje. Bet Dievas atsakė, tikrai, tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų. Ir tu jį pavadinsi Izaoku. Aš sudarysiu su juo amžiną sandorą ir su jo palikuonėmis. Ir dėl Izmaelio aš išklausiau tave, aš jį palaiminau ir padarysiu jį vaisingą. Ir nepaprastai padauginsiu. Jis bus dvylikos kunigaikščių tėvas ir padarysiu iš jo didelę tautą. Tačiau savo sandorą sudarysiu su Izaoku, kurį Sara pagimdys tau šiuo laiku, kitais metais. Baigęs kalbėti su juo, Dievas pasišalino. Tada Abromas ėmė savo sūnų Izmaelį ir visus vyrus jo namuose gimusius ir už pinigus įsigytus, ir apipjaustė jų kūnus tą pačią dieną, kaip Dievas jam buvo sakęs. Abraomas buvo apipjaustytas 99 metų, o jo sūnus Izmaelis 13 metų. Ta pačią dieną buvo apipjaustas Abraomas ir jo sūnus Izmaelis. Ir visi, jo namų vyrai, gimusieji jo namuose ir už pinigus įsigytieji buvo apipjaustyti kartu su juo.